вікна. Раніше ми були знайомі і більше того любили. Крізь вікна у нашому домі на світ дивились. Раніше ми були знайомі, і сталося так, що несміло у вікна нашого дому щастя залетіло. Були ми були знайомі, та щастя пішло непомітно у домі, в усьому домі плакали вікна. Раніше ми були знайомі, хоч часу минуло мало, та вікна в нашому домі мене вже не впізнали.